Nous rêvons bien sûr d'un final relevé à Espelette, la capitale mondiale du piment. Una et aurkeztu duen euntabosgarren frantziako itzuliko euskal etapa, Christian Prudhomme arduradunak. Ogoi garren etapa izanen da, senperetik abiatuko dena. Eta Pierre-Marie Nuzbom et emozio handiarekin bizi izan du aurkezpena. Ainsi, Saint-Pé et Espelette sont donc inscrits dans la légende du Tour avec cette étape c'est vraiment beaucoup de plaisir, beaucoup d'émotion. Eta a irakurri edo entzun bada, senpereko aintziratik abiatuko zela ordulariaren kontrako etapa hau, informazio hau gezurtatu dauku, senpereko frontoinetik joanen zirela txirindulariak azpimarratuz. Je peux vous confirmer donc que le départ aura lieu du fronton de Saint-Pé sur Nivelle, puisque l'image même de Saint-Pé est porteuse pour la pelote e, lasitza. 2000 eta malauko azaroan igorri zuen esenpereko herriak autagaitza. Kasikiru urteren buruan, desira betea izan da. Ezpeletaren kasuan aldiz, herriak ez du galderarik egin. Christian Prudom antolatzaileak du, zuzenki hauzapesa deitu. Jean-Marie Putsak adierazi digu, ez duela luzaz dudatu erantzuteko. Il m'a appelé, il m'a dit euh, euh, je vous laisse une semaine pour réfléchir. Euh, je lui ai dit moi j'ai pas besoin d'une semaine, hein, demain vous aurez la réponse. On est parlé à mes adjoints et puis non, c'est une formidable opportunité euh, pour toute l'économie de la région et surtout pour tout le Pays Basque. Irorogeita marmila euro etaparen abiatzearen zat, oraino gehiago elmugaren zat. Diru laguntzak sekatu beharko dituzte biauzapezek. Departamentuarena dudarik gabe ukanen dutela, segurtatu dauku Jean-Jacques Lasser, kontseilu orokorreko presidentak. On sera partenaire euh, du début euh, à la fin et nous accompagnerons les, les communes. zaz, Etapa historikoa izanen da beraz ustailaren ogoita zorzikoa, sekulan ezpaita frantziako itzuliko etapa bat osoki Euskal Herrian iragana.